Уроки англійської. Подкаст bbc.ua I'm off on Sunday, as it happens. A week in Florida. Nice. You ever been there? No. Beautiful it is. And what's happening to your stall then? Oh, don't you worry, darling. Gary's fruit and veg stall never closes. My cousin Lemmy's going to mind it for me for the week. You'll like him, you will. He makes me look like a pussycat. Привіт, я Дмитро Костенко. And I'm Susan Fern, and this is The Market from BBC English. І як ми почули на початку, торговець із ринку на Брайан Стріт Гаррі Смарт саме збирається у відпустку на Флориду. За його прилавком, тим часом наглядатиме його двоюрідний брат. Леммі, про якого сам Гаррі каже. He makes me look like a pussycat. Отже, проти Леммі Гаррі то кошенятко. Що він має на увазі під цим дивним виразом? Ми довідимося згодом у цій програмі. Ну а ще ми дізнаємося, як усе було колись. Ah, the way things used to be. Але перед тим повернімося на наш ринок і довідаємося, як там конкурентка Гаррі Сильвія, поки Гаррі відпочиває. Ви почуєте, як Сильвія скаже своїй приятельці Дженні. I've been rushed off my feet. Слухаючи наступну сцену, спробуйте зрозуміти, що означає цей ідіоматичний вираз. And that's 52 pence change. Thanks very much. See you again. Yeah, thanks. See ya. Hey, Sylvia, how are you doing? Oh, hello. Busy this morning? Well, you could say that. Tell the truth, I've been rushed off my feet. You see, the competition just isn't what it used to be. You mean Gary? Oh, can't you hear? That noise is coming from Gary's stall? Well, it used to be Gary's stall. Hey, I'm gonna take a look. See you later. Yeah. Отже, Сильвія каже: I've been rushed off my feet. Я вся вибігалася. Себто я весь час була страшенно зайнята. А чому? Well, the competition just isn't what it used to be. Конкуренція не така, як була раніше. Тепер ніж довідатися, що ж сталося з конкуренцією, звернімо особливу увагу на структуру цієї фрази. The competition just isn't what it used to be. Used to be. Конструкція used to то і є тема нашої наступної мовної хвилинки. Отже, якщо ми говоримо про щось, що відбувалося колись раніше, але більше не відбувається, то вживаємо конструкцію used to. Наприклад, The competition isn't what it used to be. спочатку used, потім інфінітив із часткою to. Used to be. Used to be. The competition isn't what it used to be. Ну або такий приклад. I used to eat a lot of chocolate ти колись їла багато шоколаду, а тепер ні? No, I told you. I used to. But I was getting too fat, and so I stopped. Ну, зато and... зараз ти виглядаєш просто чудово. Ну, а тепер нагода попрактикуватися. Сьюзен даватиме вам речення, ви повторюватимете їх, а потім Сьюзен казатиме їх вдруге, аби ви перевірили, чи вірно у вас вийшло. Готові? Вперед. The competition isn't what it used to be. The competition isn't what it used to be. I used to eat a lot of chocolate. I used to eat a lot of chocolate. Але повернімося до нашої сцени. Слухаючи, постарайтеся вловити ще один приклад вживання конструкції used to. and that's 52 pence change. Thanks very much. See you again. Yeah, thanks. See ya. Hey, Sylvia, how are you doing? Oh, hello. Busy this morning? Well, you could say that. Tell the truth, I've been rushed off my feet. You see, the competition just isn't what it used to be. You mean Gary? Oh, can't you hear? That noise is coming from Gary's stall? Well, it used to be Gary's stall. Hey, I'm gonna take a look. See you later. Yeah. They've changed our local pally into a bowling alley, and things ain't what they used to be. There's Ну гаразд, ну нехай все тепер все не так, як раніше, але невже не можна зробити потихше музику? Yes, turn it down! Слава Богу. Але не лише одні ми самих себе не чуємо через музику. Приєднаємося до Джини Слейтер, яка вирішила розвідати, що ж відбувається з прилавком Гаррі. Well, it used to be Gary's stall. Ні, насправді він і зараз належить Гаррі. Але поки його немає, поки він у відпустці, його двоюрідний брат Леммі вирішив дещо урізноманітити. He's decided to diversify. Але чому? Послухаймо. fire started. I'm a fire starter. Twisted fire starter. Excuse me. Hey you, hey customer. Morning, love. What can I do for you? Could you turn it down? Sorry? Could you turn down the music a bit? This used to be a fruit and vegetable stall, you know. Well, still says it up there, doesn't it? Yes, it's just that I don't see any for sale. Oh, appearances can be deceptive, though, love. Just try me. Okay. Have you got any strawberries? Uh, no. Potatoes? No. Cauliflower? No. So, You don't actually have any fruit and vegetables for sale at all. Ah, well, uh, Gary's been selling the same old things for a long time, hasn't he? Potatoes, parsnips, pound of Swedes. Well, where's the money in that? I thought it was time for him to diversify. diversify? Отже, сьогодні у продажу немає ні овочів, ні фруктів, тому що каже Лемі. Gary's been selling the same old things for a long time now, hasn't he? Гаррі продає одне й те ж уже довгий час, хіба ж ні? So I thought he should diversify. Але що саме він має на увазі під урізноманітити? Пошукаємо відповідь на це питання в рубриці у центрі уваги бізнес. Business Focus. Сьогодні ми говоримо про те, як невеликі компанії іноді виростають у гігантські корпорації. Один з яскравих прикладів цього британська компанія під назвою Virgin. Virgin розпочала з продукції і продажу записів експериментальної рок-музики. У середині 70-х вона мала великий комерційний успіх з альбомом Tubular Bells by Mike Oldfield. Прибуток з продажу запису Майка Олфілда дозволив Virgin розширити випуск грамзаписів і збільшити кількість точок роздрібного продажу. Такий процес має назву Expansion. Expansion. Експансія розширення. Коли і тут все відбулося успішно, Virgin приступила до діяльності в інших сферах. Цей процес називається Diversification. Diversification. Диверсифікація урізноманітнення. Тепер Virgin надає фінансові послуги, володіє авіалініями, залізницями, ба навіть випускає горілку. Virgin. A company that's expanded and diversified. Expansion and Diversification. Це була рубрика у центрі уваги бізнес. Business Focus. Послухаємо ще раз плани Лемі урізноманітити бізнес. Дослухайтеся до вивченої сьогодні мовної конструкції. Used to. Отже, увага. fire starter. I'm a fire starter, touristic fire starter. Excuse me? Hey, you. Hey, customer. Morning, love. What can I do for you? Could you turn it down? Sorry? Could you turn down the music a bit? This used to be a fruit and vegetable stall, you know. Well, still says it up there, doesn't it? Yes, it's just that I don't see any for sale. Oh, appearances can be deceptive, though, love. Just try me. Okay. Have you got any strawberries? Uh, no. Potatoes? No. Cauliflower? No. So, you don't actually have any fruit and vegetables for sale at all? Ah, well, uh, Gary's been selling the same old things for a long time, hasn't he? Potatoes, parsnips, pound of Swedes. Well, where's the money in that? I thought it was time for him to diversify. <laughs> diversify? Отже, речення з конструкцією used to у цій сцені звучало так. This used to be a fruit and vegetable stall. Колись це був фруктово-овочевий прилавок. У чому ж полягатиме диверсифікація? Про це вже наступного разу. Нагадую, в ефірі програма The Market from BBC English. Час податися до лондонського Ковент Гардена де ми почуємо, як деякі з почутих сьогодні слів і конструкцій вживаються в реальному житті. Covent Garden. Expensive shops, pubs, cafes. Так, ну а ще це улюблене місце відвідування серед туристів. Але чи завжди так було? Послухаймо одного з екскурсоводів, який саме веде через Ковент Гарден групу туристів. Не забувайте дослухатися до вивчених сьогодні слів і мовних конструкцій. This is Covent Garden Piazza. Uh, today, as you can see, this area is full of fashionable clothes shops, cafes, restaurants, wine bars, and so on. But in fact, this used to be the main fruit and vegetable market for central London. So in the past, uh, lorries carrying fruit and vegetables from farmyards, market gardens all over the country used to come here very, very early in the morning. And then the greengrocers from the shops serving the, the capital used to come and, and pick up their goods to drive back to their shops before the day's work started. Якщо помітили, у словах екскурсовода було чимало речень із конструкцією used to. Наприклад, таке. This used to be the main fruit and vegetable market for central London. Колись це був головний фруктово-овочевий ринок центрального Лондона. Тепер це не так що зайвий раз доводить правдивість пісні Макса Байгревза «Things ain't what they used to be». Усе не так, як було колись. They've changed our local pally into a bowling alley and things ain't what they used to be. There's Ted's with drain pipe trousers and dibs in coffee houses and things ain't what they used to be. There used to be trains, not very quick, got you from place to place, but now there's just jams, half a mile thick. Stay in the human race, I'm walking, they've stuck parking meters outside our doors to greet us. Now things ain't what they used to be. Oh, monkeys flying round the moon, we'll be up there with them soon things ain't what they used to be once our beer was frothy but now it's frothy coffee well things ain't what they used to be it used to be fun dad and old mum Уроки англійської. Подкаст bbc.ua